Umetujia kwa kheri mwezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwa halaka nyingine katika kipindi chetu minong'ono ya kheri, tuwaambieni nyote karibuni katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuwapeni bishara tukimwiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan aliwapa bishara ndugu zake, na bishara ni habari njema ya kumpa Muislamu furaha juu ya yale ambayo ataweza kufaidika nayo kwenye maisha yake ya dunia na ya kesho akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake, eh, huu ndio mwezi mtukufu Ramadhan, hakika umewajieni mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Naam, mwezi huu umebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hatimaye wale wote watakaojaaliwa kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, na wao pia wamebarikiwa na watahisi baraka hizo katika maisha yao yote, baraka katika imani zao, baraka katika elimu, baraka katika ibada zao, baraka hata katika riziki zao. Utayahisi hayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hivyo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa bishara ili kuwajenga himma kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni mwezi watu husamehewa madhambi yao, ni mwezi milango ya janna imefunguliwa, ni mwezi milango ya jahannam imefungwa. Kila ambaye ni Muislamu achukulie kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni opportunity au ni fursa adhim ambayo haitakiwi impite fursa hii bila ya yeye kufaidika. Na ukitaka ndugu yangu, ili ufaidika na mwezi mtukufu Ramadhan, kumbuka hadithi ya Mtume inayoeleza khasara ya wale ambao watakosa mwezi mtukufu Ramadhan au hawatofaidika na mwezi huu, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, raghima anfu mriin, ataishi mnyonge mdhalilifu mbali na rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Nani huyo? man jaahu ramadhanun falam yughfar lah, atajiwa na mwezi mtu ambaye atajiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan kisha asisamehewe madhambi yake. Mimi na wewe na mwingine tuna haja ya kusamehewa madhambi. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni fursa Mungu ametuletea haswa sisi wenye madhambi mengi, ili tuweze kusamehewa na Mwenyezi Mungu, imalizike Ramadhani, tuanze ukurasa mpya wa maisha tusipitwe na mwezi mtukufu Ramadhan tukakhasirika. Salli llahuma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.